بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh, tú, Muhammad, que estás envuelto en tus vestimentas, قم فانذر Levántate y advierte a los hombres. Y proclama la grandeza de tu Señor. Purifica tus vestimentas. Y aléjate de los ídolos. ولا تمنن تستكثر no des algo esperando recibir más a cambio ولربك فاصبر y sé paciente con lo que tu Señor te prohíbe y ordene فاذا نقر في الناقور y cuando suene el cuerno por segunda vez فذلك يومئذ يوم عسير será un día angustioso على الكافرين غير يسير nada fácil para quienes rechazan la verdad ذرني ومن خلقت وحيدا deja que yo me encargue de aquel a quien cree sin nada al nacer وجعلت له مالا ممدودا y le concedí después bienes en abundancia وبنين شهودا hijos que lo acompañaban ومهدت له تمهيدا y una vida confortable ثم يطمع ان ازيد y aún desea que le conceda más. De ningún modo, pues se ha empecinado en negar nuestras aleyas. Le infligiré un severo castigo sin tregua reflexionó sobre el Corán y decidió lo que diría para desmentirlo. Que sea privado de toda misericordia. Qué pésimo fue lo que decidió. Sí, que sea privado de toda misericordia. Qué pésimo fue lo que decidió. Después de reflexionar, miró a su gente. Luego frunció el ceño y mudó el semblante mostrando disgusto. Entonces le dio la espalda a la verdad con arrogancia فقال ان هذا الا سحر يؤثر y dijo esto el Corán no es sino hechicería que le ha sido transmitida a Muhammad ان هذا الا قول البشر no es más que la palabra de un mortal ساصليه سقر lo haré entrar en el fuego del infierno. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? Es un fuego que no dejará nada sin quemar. Y que abrazará por completo la piel de los hombres عليها تسعه عشر Estará vigilado por 19 ángeles. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر Y no hemos asignado como guardianes del infierno sino ángeles. y hemos hecho de su escaso número una prueba para quienes rechazan la verdad con el fin de que aumente su extravío y para que quienes recibieron las escrituras, los judíos y los cristianos, tengan certeza de que es la verdad al coincidir el número de los ángeles con lo que mencionaban sus libros sagrados, y para que aumente la fe de los creyentes y no duden, ni duden tampoco los judíos y los cristianos, y para que los enfermos de hipocresía y duda y quienes niegan la verdad digan ¿Qué pretende Alá con ello? Así extravía Alá a quien quiere por haber rechazado la verdad y guía a quien quiere. Y solo tu Señor conoce todo lo referente a sus ejércitos, los ángeles. Y el fuego del infierno no es sino una advertencia para los hombres. Juro por la luna. Por la noche cuando se desvanece. Y por la mañana cuando resplandece. Que el fuego del infierno es de las calamidades más terribles que hay y es una advertencia para los hombres. Para que la sigan quienes quieran y avancen por el camino de la verdad o la rechacen. Todo ser será prisionero el día de la resurrección de las malas acciones que hayan realizado salvo quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha ellos estarán en jardines del paraíso preguntándose por lo que fue de los pecadores que rechazaban la verdad. Y les preguntarán, ¿qué los hizo entrar en el fuego del infierno? Responderán, no rezábamos. ولم نك نطعم المسكين ni alimentábamos al pobre وكنا نخوض مع الخائضين hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros وكنا نكذب بيوم الدين y negábamos el día del juicio final hasta que nos llegó la muerte así pues no podrán beneficiarse de ninguna intercesión ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? Como si fueran asnos espantados. Huyendo de un león. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره y todos los idólatras quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer كلا بل لا يخافون الاخره no realmente no temen el castigo de la otra vida كلا انه تذكره este Corán es una exhortación فمن شاء ذكره para quien quiera reflexionar sobre ella y seguirla وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره mas solo lo harán quienes Allah quiera y los guíe por haber aceptado la verdad él es quien merece ser temido y quien perdona a quien lo teme